Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi Xo'p, navbatdagi vosita 32-chi vosita bu mujohidlarga foyda keltiradigan ilmlarni egallash. Bu endi boya bunga o'xshash gapni ham aytib o'tdik, tibbiy ilmlarda aytib o'tgan bo'ldik. Bu endi omiro kelyapti bu yerda. Endi mujohidlarga kerak bo'lgan hamma fanni egallash. imkoni bor bo'lgan fanlarda vatanning imkoniyati vatanda o'rganishlik. Masalan, jihodning amal qilish doirasida juda keng va bizda bir qancha uslublardan foydalana olish talab etiladi. Aka singlarimiz ushbu uslublarni o'zlashtirmoqliklari va ularni islom foydasiga qo'llamoqliklari kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi sohalarda unda imkoniyati bo'lsa, shunga bir layoqat bo'lsa o'rgansin. Masalan, ximiya ilmi rosa kerak bo'ladi bu yerda. Kimdadir layoqat bo'lsa vatanda o'qish ximiyani yaxshi o'rganib olsa, Ximiya ilmini masalan. Bu yerga kelsa ham kerak bo'ladi u. Bu portlash moddalarida kimyo rosa kerak bo'ladi, kimyo ilmi masalan. Yana boshqa ilmlar bo'lsin, qazi ilm bo'lsa ham, masalan, shu ilmlarni o'zida shuni o'qiganmi oldin masalan, vatanlarda shuni o'zlashtirsin, tashab qo'ymasinda, shuni endi mujohidlarga yordam bersin shu sohasi bo'yicha. Hisob kitobni o'rgangan bo'lsa, shu sohasi bo'lsa, hisob kitob bo'yicha mujohidlarga yordam bersin. Yana va hokazo, hokazo. Qani shu o'zi o'rgangan fanlari bo'yicha, professiyasi bo'yicha yordam bersin. Bu ham demak jihodni ga 32-chi yordam berish nimasi ekan. 33-chisi jihod uchun ishlayotgan guruhlarga qo'shilish. Ya'ni jihod e, jamoaviy shaklda bo'ladi. Bu haqida biz e, yana nariga boshqa darslarimizda, ya'ni mujohidlarga muhim eslatmalar degan bir darslar berib boryapmiz. E, ana shunda ham biz 3-darsda adashmasam eslatib o'tganmizki, jamoatni muhimligini aytib o'tganmiz. Ya'ni jihod bu jamoat bilan bo'lish kerak. Shunda agar bu mm, mukammalroq shu haqida tanishmoqchi bo'linsa, o'sha darsimizga murojaat qilinsa. Ya'ni o'sha yerda biz jamoat qanchalik muhimligini aytib o'tganmiz. Ya'ni jihodni jamoat shaklida bo'lishligini. 33-vosita shu bo'ldiki, jihodiy guruhlarga qo'shilishlik. Bu jihod bu demak nima? Jamoat shaklida bo'ladi. Bu haqida ana shu yerda ko'proq to'xtalganmiz. Demak, shu jihodiy guruhlardan birontasiga qo'shilish ham kerak bo'ladi, deyapti. Shayx Hanavarlarga hatto vojib bo'ladi, deyapti. Chunki jihod bu jamoaviy holatda bo'ladi. Shuning uchun bironta bir ahli sunna manhajida ketayotgan jihodiy guruhga qo'shish kerak. Bu ham jihodga yordam berishning bitta turi hisoblanar ekan. 34 vosita ruhiy va diniy tayyorgarlik. Ya'ni kishi jihodga doim ham ruhiy ham diniy tayyorgarlik yurish kerak. Ya'ni Alloh taolo aydullohu mastata'tum bor imkoniyatingiz bilan tayyorgarlik ko'ringlar deganda ikki xil tushunamiz. Bor imkoniyat bilan dushmanga tayyorgarlik ko'rish farzga e'dod. E'dod ikki xil bo'ladi. Ruhiy e'dod, badaniy e'dod. Badaniy bu jismoniy, ya'ni muaskarlarda berilyapti, shahar tatikalar, ha, shular hammasi badaniy. Bu shu tog'larda yurishlarda o'rganish, avtomatlarda ishlash, bu badaniy e'dod. Endi ruhiy e'dod ham mushtarak. Ruhiy adat, ya'ni ruhiyatingiz ko'tarish, aqida ilmini o'rganish, tawhid ilmini o'rganish. Ya'ni ha, Alloh subhanahu va taologa qanaqsi biz yaqin bo'lamiz, qanaqsak qalbimizda Alloh qo'rquvni ko'taradi va hokazo shunga o'xshagan ruhiy daldalar, salaflarning hayotini o'rganish. Demak, bu diniy ilmlar bilan qalbimiz, ruhiyatimizni ko'tarib turish. va boshqalarni ham ko'tarib turishlik. Agar bizda imkoniyat bo'lsa, bitta masalan hadis eshitgan va bitta sirat eshitgan mana darslarda eshityapsizlar, yetkazinglar. Oilalar, ayollarga yetkazinglar, farzandlarga yetkazinglar, birodarlarga borib yetkazinglar. Ham ruhiyatimiz ko'taraylik. Doim mujohidlar ruhiyatini ko'tarib turishlik kerak. Avvalambor o'zimiz ham. Demak, ruhiy va diniy tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Navbatdagisi 35-vosita bu odamlarni haqda sobit bo'lgan ulamolar sari yo'llab qo'yishlik. Ya'ni oddiy avom xalqqa kofirlar ularni aldashlik uchun hozirgi vaqtda ya'ni ular asosiy foydalanadigan ularning katta quroli bu soxta ulamolar. Ya'ni bu yerda Shayx Hanavar Ravlaki aytadiki, biz davrimiz shunaqa davr bo'ldiki, ulamolarni yasash davri bo'ldi deydi. Soxta ulamolarni yasash. Ya'ni ular o'zlarining g'oyalarini bizi tilimiz bilan gapiradigan soxta olimlarni, soxta ahli ilmlar bilan nima qilyapti? O'zlarining g'oyalarini olib kelyapti kofirlar. Ya'ni ular biladiki, ular ochiq aytsa qabul qilmaydi oddiy xalq. Lekin diniy tilda gapirish gapirish kerakda. Anvar qoriga o'xshab, Fozil qoriga o'xshab yoki Abdulaziz Mansurlarga o'xshab nima qilish kerak? Diniy gapirish kerakda. Oyatdan, hadisdan gapirish kerak, ya'ni salla kelgan bo'lish kerak, o'sha bilan gapirish kerak. Uni uni orqali o'zini manhajini olib kiryapti musulmonlar ichiga. Shuni bu kishi aytayaptiki, demak, ana shundaylarni basharasini ochish kerak deyapti. Va odamlarga ularni basharasini ochib turib, bu xoin deb fikri ochiq musulmonlar fikri ochiq bo'lmagan. Ha, dinda hali tushunchasi keng bo'lmagan qolgan musulmonlarga yetkazishlik kerak. Bu xoin bo'lar, ilmga xiyonat qilyapti bo'lar deb turib, endi endi ularga ularni xiyonatini aytganingizdan keyin ular endi to'g'risini xohlaydi-yu. To'g'risini ko'rsatib qo'ying deyapti-da. To'g'ri ulamolar deya ayting. to'g'ri olimlarga, mujohid olimlarga yoki haqni ustida sobit turgan olimlarga nima qilib qo'ying? Dalolat qo'ying. Masalan, bir kishi Anvar Xonni eshitib yurdi, yangi hidoyatlangan Anvar Xonni eshitib yurdi masalan. E, birodar, bu kishi dedi, cholishni turib turib, Abduvalo qaragan diskni berib qo'ying. <laughs> Masalanda, shunaqa o'rniga deyapti, haq ustozlarni nima qilib qo'ying? Yo'llab qo'ying haq ustozlarga deyapti. bu ham bitta jihodga yordam berish. Siz men unga jihodda gapirmayman mayli. O'zbekiston sharoitida, ya <laughs> biz vatan sharoit. Lekin Abdulla Qorakan berib qo'ying, o'zi inshaalloh mujohid bo'ladi, <laughs> inshaalloh. O'zi olib kelib qo'yadi shunda sizga. A shuning uchun uni kofirlar yaxshi biladi. Shuning uchun Qorakan diski ham nima qiladi-yu, qamaydi-yu hozir nima O'zbekiston nimaga bomba deb biladi, bomba bilan teng deb biladi. Chunki buni nimasi shunga olib keladi. Masalan, shayx Abu Muhammad Maqtasi aytadi, u kishi aytadi, Millat Ibrohim degan kitob yozganda, religiya Ibrahimada ruslardan ham chiqqan-ku. Juda ajib chiqqan shu kitobi. Shu kishi aytadi, shu kitobim kim uydan chiqsa dedi, xuddi uydan bomba avtomat chiqqanda status bilan qamalardi <laughs> dedi, ketardi dedi-da. Ya'ni bomba qatori ko'rishardi dedi-da. Ha nima bu bomba emas desa, bu shu ushlaganda ba'zi birodarlarda dedi, "A bu uyimdan o'q chiqqani yo'q, ishlasi chiqmadi-yu" desa, "O'qdan ko'ra yomonroq narsa chiqdi, mol kitob chiqdi, Abu Muhammad kidardi" dedi dedi. Bu kitob seni shu o'g'lakka olib keladi der ekanda. Haqiqatan shunaqada. Shunaqa ustozlarga, ya'ni kofirlar uchun bumma bo'lgan <laughs> ustozlarga yo'llab qo'yingda. da islom tarbiyani xiyonat qilmasdan islomni yetkazadigan ulamolarga yo'llab qo'ying. Shunaqa saytlarga yo'llab qo'ying. Shunaqa insonlarga siz nima qo'ying? U insonlar nima qilib qo'ying? Shu insonlar shuni o'qib tarbiyalansa, shu bilan nima bo'ladi? Sizga majra kelib turadi. Demak, shu ham bitta jihodga yordam berishida turlaridan ekan. Odamlarni haqq olimlarga yo'llab qo'yish. Chunki dedi bu kishi aytadi anavarlarki, biz davrimizda shunday bo'ldiki, dedi kofirlar shunaqa siyosat qilyapti, o'zlariga manhajiga to'g'ri kelgan soxtalarni dedi tez ko'tarib boryapti obro'sini dedi. Televideniya orqali, radio orqali tez olim qilib qo'yadi, ko'tarib boryapti dedi. Mujohid olimlarni yashiradi, yopiradi, ular chiqarmaydi, yo'q qiladi, ular nomini ham chiqarmaydi dedi. Haqiqatda shuna bo'lyapti-da. De. biz hozir odamlar olim deganda faqat shu kofir hukumat tan olgan olimni olim deydigan bo'lib qolganda. Lekin kofirlar tan olmasa ham lekin Allohning nazarda tan olingan inshaalloh olimlar bor bu ilmiga xiyonat qilmagan qanchadan qancha. Mana shu insonlarni ham demak biz nima mauizalari bo'lsin, kitoblari bo'lsin, yetkizaylik insonlarga fatvolarni yetkizishligimiz kerak bo'lar ekan. Chunki ularni da'vatlariga yollab qo'yishligimizda katta foyda bor. haq mujohid olimlargaki, ular dinni hamma qirralarni yetkazib beradi. Tawhid bo'lsin, boshqa bo'lsin, hamma taraflarini keng diniga xiyonat qilmagan holatda insonlarga yetkazadilar. Ta'vil qilmagan holda nima qilishadi? Yetkazishadi. Xo'p, navbatdagi vosita bu hijratga tayyorlanish. Bu ham ana shu jihodga vosit yordam berish vositalaridan bittasi bo'ladi. kofirlar orasida yashayotgan musulmonlar endi rahim ularda rahimdilligida yashab turishligi mumkin emas endi, rahimdilligining ostida. Endi u ulardan chiqib ketish kerak. Kofirlar qo'l ostidan chiqib shu nimaga borish kerak bo'ladi? Shu kofirlardan ko'ra ajralib chiqqan mana, masalan, hijrat qilib, shu diniga erkinlik bor bo'lgan yerlarga, shu jihodiga imkoniyati bor bo'lgan yerlarga hijrat qilish kerak bo'ladi. Mana shu yerlarga hijrat qilish kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandaqa, modomiki jihod davom etar ekan dushmanga qarshi hijratdan davom etadi deganlar. Payg'ambar sollallohu U keyin ba'zilar bizdagilar hijrat haqida aytadi, Makka fathidan keyin hijrat yo'q deb aytishadi-yu. U Makkaga xos u. Ya'ni Makka fath bo'lganida, Makka fathidan keyin payg'ambar mana bu gapni aytgan. Oldin Makkadan hijrat qilish Madinaga farz edi. Endi Makka fath bo'ldi, oldin Dorul Kufr edi, endi Dorul Islom bo'ldi. Endi undan hijrat qilishga hojat yo'q degan ma'noda aytganlar. Lekin uni sharhida Ibn Kasir aytadi, boshqa ulamo aytadi, bu dedi qiyomatgacha bo'lgan, demak, hamma kofir yurtlardan ham hijrat qilmaydigan narsa kelib chiqmaydi bundan dedi. Kofir yurtlardan hijrat qilinadi dedi. Diniga amal qilinmayotgan yerlardan hijrat qilinadi o'ylardan. U Makkaga xos. Lekin bu narsa dedi qiyomatgacha qayer dori islom bo'lsa, o'shanga tushaveradi bu dedi. Dori islom bo'lsagina keyin tushadi bu hadis. O navbatdagi endi vosita bu 37 vosita bu mujohidlarga xolis maslahat, nasihatlar qilish. Albatta mujohidlar ham xato qilishadi, kamchiliklari bor va maslahatlarga muhtojdirlar. Bularga endi togri to'g'ri imkoniyat bo'lsa to'g'ridan to'g'ri yo xat jo'natish orqali yo internetda biror bir nashrlar orqali bo'lsin yoki boshqa usullar bilan bo'lsin nima qilinsin ularga maslahatlar berilsin e, mujohidlarga maslahat berishlik Ular ham inson adashishligi mumkin. Ularga xato yerlarni o'ynab qo'yishlik faqat ularni izza qilishlik uchun yoki ularni kalaka qilish uchun emas, balki ularni rostmana to'g'ri yo'lga boshlab qo'yishlik uchun, xatolarni o'ynab qo'yishlik uchun shunaqa qilinsin deb aytadi. Bu ham demak bitta yordam. Yana 38-si tarixdagi fitna holatlarini o'rganishligimiz kerak deydi. Chunki biz deydi payg'ambar vasallam tarixdagi fitna holatlarini ham sahobalar davridagi o'sha o'sha vaqtda sahobalar qanaqa mavqifda bo'lgan, qanaqa holatda bo'lgan va shunday payg'ambar vasallam kelajakdagi fitnalar haqida nimalar degan shuni o'rganishiga kerak bo'ladi. Chunki mujohid ko'p fitnaga aralashadi deydi. Fitna holatlar mujohidga duch keladi deydi hayotda. Chunki mujohid ummat birin safida yuradi. Demak, unga albatta birinchi bo'lib fitna ham unga keladi ekanda. Shuning uchun demak, fitna haqidagi hadislarda fitna holati qanaqa bo'lishi kerak, mana shu haqida siyratlarda va hadislarda o'rganishi kerak bo'ladi dedi. 39-vosita. Fir'avn va uning sehrgarlarini oshkor qilish. Ya'ni Musa alayhissalom Fir'avnni sehrgarlarni fosh qilgan edi. Ya'ni Fir'avn o'zini soxta iloh deb, soxta ilohligini insonlardan yashirardi, o'zini men ilohman dardida bu insonat qo'rqitishlik kerak endi xudoman deyishlik uchun. U ana shu sehrgarlardan foydalanganidan. Sehrgarlar insonlarni ko'zlarini bo'yab, qo'rqib har xil bir shunaqa bir narsalarni ular harakatlantirib, har xil ishlarni qilib, insonlarni qo'rqitardiki, buni xudo qilib ko'rsatardi. Shuni muso alayhissalom kelib, Alloh taolaning mo'jizalari bilan nima qildi? Uni sehrgarlarini soxta ekanligini, sehrgar ekanligini, buni soxta iloh ekanligini, bu hech qanaqa iloh emas, balki bir oddiy bir banda ekanligini muso alayhissalom fosh qilib qo'ydi. Xuddi shunga o'xshagan holatni bugungi kunda ham bo'lyapti dedi. Xuddi Fir'aun sehrgarlardan foydalangan kabi Amerika ham o'zini shunaqa sehrgarlardan foydalanyapti dedi. Ya'ni u qanaqa sehrgar? Ya'ni go'yoki inson ummatni sehrlab qo'ydiki, biz eng kuchlimiz, biz ilon, biz hamma yerda kontrol qilamiz, hamma yerda nazorat qilamiz, hamma kuch bizniki deb insonlar shuni qo'rqitib oldi dedi. Shu Amerikani sehrini yetib tashlashligimiz kerak dedi. Mana shunday sehr yechishlardan bitta misol Usama bin Laden amaliyoti. Amerikaga hech jang qilmagan yer edi. 11 sentyabr bo'lgandan keyin sehrlar yechildi. Demak, u o'zini himoya qilishlikka kerak bo'lsa qodir bo'lmasligi yechildi. O'shunga o'shinga holatlar bilan dedi, demak, ularni Fir'avn va uni sehrgarlarini fosh qilgani kabi Musa alayhisalom biz ham ular sehrlarini fosh qilib tashlaylik deyapti. Hop, endi navbatdagi vosita bu, ya'ni jihod yordam berishlik. 40 si bu nashidalar bo'ladi dedi. musulmonlarni jihodga rag'batlantirmoqli lozim. Payg'ambar al-islom davrida ham shoirlar bo'lgan. Ular ham o'zlarining she'rlari bilan musulmonlarni jangga rag'batlantirishardi. Bu ham ana shu payg'ambar al-islom davrida qilingan ishlardan. Albatta bu nashidalarda bu jihodda katta o'rni borligini hatto kofirlarni tan olmoqda bugungi kunda. Haqiqatan qayerda jihod nimalar bo'lsa, qarang, jihod shu jihodiy nashidalar bilan kishining ruhiyatlari oshadi. Tan olishimiz kerak, bizlarning shu vatanlarda bo'lsin, shu jihodiy fikrlarni uyg'onishimizga shu nashidalardan sabab bo'lgan. Ba'zi o'rinda deb Anvar Avlaki deyapti, biz deyapti ma'ruza bilan, video bilan yetolmayotgan yerimizga nashida bilan yetib qo'yapmiz, deyapti-da. Insonlarning qalbini to'g'risiga. Ba'zi inson mana shu nashidalar bilan shu aqidani ham tushunib qoladi. Shu nashidalar bilan ba'zan jihodni ham tushunib qoladi-da inson. Shunga dedi, shunday qobiliyat bor odamlar dedi, shu nashidalarni ham aytsin dedi. Shu qaysi tilda bo'lsa, o'zini tilida bo'lsa ham, shu bo'limi xosatan jihodiy nashidalarni ham aytsinki, e, nima qilsin ummatni jihodga qo'zg'atsin dedi. Navbatdagi yana vosita bu 41-chi vosita bu dushman iqtisodiga boykot qilishlik. Ha, e, boykot deydi. Ya'ni <clears throat> Sumoma ibn Asol kabi. Sumoma ibn Asol musulmon bo'lgach nima qilgan edi? Bu sahobiy Qurayshga uni yo'lidan, uni territoriyasidan bug'doy ortiladigan karvonlar o'sha yerdan o'tardi. U kishi to'sib qo'ydi. Ya'ni ular iqtisodiy boykot qilib qo'ydi. Makka degi ana shu mushriklar hatto dod devordi. Makka xalqi qiynalib qoldi haligindan. Hatto Muhammad rasululloh oldiga yalinib kelishgan-ku. siyratda ma'lum. Ya'ni qani o'sha yerda iqtisodiga nima qildi? Urush e'lon qildi. Xuddi shu kabi deydi, bugungi kunda ham biz ham deydi, imkon qadar kofirlarni boykot qilishimiz kerak deyapti. Ularning iqtisodlariga boykot qilishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi vosita bu 42-vosita arab tilini o'rganish deydi. Endi arab tili deydi xalqaro jihod tili hisoblanadi. Xalqaro musulmonlar tili hisoblanadi. Musulmonlar jannat tili ham hisoblanadi. Ya'ni arab tilida deydi, Qur'on arab tilida nozil bo'lgan, hadislar arab tilida. Bizi ko'p siyratlarimiz arab tilida, hamma narsa arab tilida asosiy ilmlar. Demak, deydi shu arab tilini o'rganish ham hatto jihodga bitta yordam berish bo'ladi, deyapti. Chunki siz arab tilida ko'p jihodiy kitoblar ham arab tilida, aqida kitoblar arab tilida deydi. Arab tilini o'rganishingiz bilan siz deydi ilmingizni oshirasiz, arab tilini o'rganishingiz bilan jihodga ko'p foydasi tegadi, deyapti. Demak, bu ham bitta jihodga yordam berish turiga hisoblanadi, deyapti. Demak, arab tilini o'rganishlik haqiqatan juda ko'p nimalar, juda ko'p diniy bizi asosiy ma'lumotlarimiz arab tilida bo'ladi. Dinimiz sof dinimiz arab tilida saqlanib qolgan ko'p kitoblarda. Lekin bizga mana asosiy bidiyatlar shu o'zimizda ham mana shu turk zabon kitoblardan kirib kelganda. Birinchi zarbada tizzagacha kiraver, ikkinchisida kindigacha kiraverlar, hammasi shu turkiy kitoblardan ham kirib kelganda aksari. To'g'ri, arab tilida ham bor undaqa, lekin arab tilida baribir ko'p ulamolar, har bir davrdagi ulamolar, yetuk ulamolar, haq ustida turgan ulamolar aksari arab tilida yozganda. Hammasi arab tilida yozgan. Demak, arab tiliga o'zi oldin e'tibor qattiq bo'lgan. Aziz birodarlar, oldin qattiq bo'lgan e'tibor. Mana bizning davrimizda mana 90-yildan keyin Falovdin Mansuriddin masalan aytaylik Qur'on tarjimasi chiqqan bo'lsa, buni tushunmasinki, shu vaqtgacha masalan tarjima qilinadigan qiladigan darajadagi olim bo'lmaganmi bu xalqda? Yo'q, bo'lgan. Xolid Mansuddan oldilari ham katta-katta ulamolari bo'lgan bu xalqni. Nimaga tarjima bo'lmagan desa, u oldingilar o'zi aksar arab tilini bilgan deydi da Tarjimani o'zi nimasi bo'lmagan ular hojat. Bu ular aytishgan tarjima qiladigan bo'lsa, insonlar eriksan bo'lib qoladi, tarjima qilishmagan. Mana Abdulla Qora ham unamagan deydi ku nimaga? Chunki shu insonlar eriksan bo'lib qoladi deb. U kishi ham u kishi o'g'lab ketilgandan keyin keyin chiqilgan kitoblari. Lekin o'zi bor vaqtda unamagan deydi kitobga. Odamlarni eriksan qilib qo'ymaylik deb. Oldingi arab tilini o'rgangan, arab tilida dinini o'rgangan. Hatto ulamolar aytadi, arab tilini o'rganish vojib degan ulamolar Vojib deydi hatto ulamolar. Arab tilini o'rganish kerak bo'ladi. Xo'p, navbatdagi 43-vosita <clears throat> chi bu. Endi shu hozirgini ham aytib o'tish kerak, arab tilini. Shu yerda mujohidlarga ham aytamizki, arab tilini o'rganinglar. Imkoniyat bor. Har kuni bitta bittadan dars qilsa ham bo'ladi. Oddiy mabdal qirot, 150 ta dars bor taqriban, 3 ta mabdal qirot. Kuniga bittadan qilsangiz 150 kunda tugaydi. 2 kunda bittadan qilsangiz 300 kunda tugaydi. Lekin tugaydi. 3 ta mabdal qirotdan tugatsangiz ham ancha ma'lumot bo'lib qoladi. Masalanda, ya'ni keyingi kitoblar tushib ketsangiz tushunib ketasiz. 3 ta mabdal qirotdan ancha ochadi masalan. Sangarlardan o'qisa bo'ladi, har kuni o'qisa bo'ladi masalan. Bu yerda mujohidlarda ham juda katta imkoniyat bor. arab tilini o'rganishlikka ham. Jihod maydonlarida arab tilini o'rganib, hatto shu yerda ahli ilm darajasiga yetishgan insonlarning ham guvohlari bo'ldi. Mana alhamdulillah. Shu jihod maydonlarida ham arab tilini o'rgangan qancha birodarlar bor? Qancha Qur'onni hifz etgan birodarlar bor? Xo'p, navbatdagi 43-chi vosita jihodiy adabiyotlarni boshqa tillarga tarjima qilish. Bu endi naringga bog'liq. Arab tilini bilganingizdan keyin tarjima qilish. Yo bo'lmasa bu yerda umumiy oladigan bo'lsak, arab tilida bo'lmasa, masalan, rus tilini yaxshi biladiganlar. Ruschada ham qancha yaxshi kitoblar bor. rus tilidan tarjima qilishlik masalan, o'zbek tiliga aytaylik. Va hokazo, yana hamma o'zini millatidagi tillarga tarjima qilishi, bu ham jihodga katta yordamlardan. Va nihoyat 44-vosita. Vositalar eng oxirgisi 44-vosita bu musulmonlarga, ummatga toifatul mansura, ya'ni nusrat beriladigan toifa, nusratlanuvchi toifa, Alloh tomonidan doim ularga yordam bo'lib turadigan toifani sifatlarini tanishtirish ummatga. Ho, payg'ambar alayhisalom bu nusrat doim Alloh tarafdan nusrat tushib turadigan. Bu ummat haqida nima degan edi? Bu toifa haqida. Mana bu hadislarni tanishtirish kerak. Xo'p, shu hadislardan bittasi. Allohda Rasul aytdilarki, payg'ambar alayhisalom ummatimdan bir toifa Allohning amrini bajargan holda to qiyomatgacha dushmanlarini mag'lub etgan holda jang qilishdi. Ya'ni shu yerda la tazalu ummatimdan bir toifasi tuqotiluna deb keladi Ya'ni qitol kalimasini ishlatadi. Qitol bu xos bu. Jihad umumiyroq bo'lsa, qitol bu xos faqat jangga ishlatiladi jangga. Ummatimdan bir toifasi nima deyapti? Qiyomatgacha nima bo'ladi deyapti? To qiyomatgacha dushmanlarini mag'lub etgan holda jang qilishda davom etaveradilar. Va ularga dushmanlari biron ziyon yetkaza olmaslar. Imom Hokim rivoyati. U ya'ni boshqa rivoyatda bo'lsa, ularni tashab qo'yganlar ham, ularga yordam bermaganlar ham nima qila olmaydi? Ular tashlab ketganlar ham, yordam bermaganlar ham ularga zarar bera olmaydi dedi. Ana shu yana boshqa rivoyat qattiq keladi hatto. Shu ummatning bir toifasi qiyomatgacha davom etadi jihad qilishida, ularga ana shu ummatin tufayli bir necha qavmda dedi, ular bir necha ummatni qalbini Alloh qoraytiradi dedi. Ana shular tufayli dedi. ya'ni qiyomatgacha davom etishligi va ana shu ummatni qiyomatgacha haq usti sobit turgan ana shu bir toifa, toifai Mansurani sifati nima deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Ular jang qiladilar. Qitol. Ularda sifati qitol, ya'ni jang qiladi. Demak, mana bu nimadan hadisdan shunday xulosa qilishimiz mumkin. Uni toifatul mansurani birin sifati ular jamoat shaklida bo'lar ekan. Demak, ummatning bir toifasi deyapti. Demak, ular jamoat shaklida bo'ladi. Va yana ikkinchi sifatda qitol bo'lyapti. ha? Qiytol bo'lyapti. Demak, jang qilishida ular davom etadi. Mana shundan aytib o'tamizki, hech qanaqa bu yerda ta'vilga o'rin yo'q. Hech qanaqa ta'vil qilish haqqi yo'q. Hadisda ochiq turibdi. Ummatning bir toifasi qiyomatgacha jangda davom etadi, deyapti. yoki ilmda davom etadi, yo boshqa narsa davom etadi demadi. Ya'ni uni ta'vil qilinmasin. Yo bu yerda o'zi payg'ambarimiz mana tushungan emas, yo'q. Biz zohirni olamiz hadisda. Siz u, payg'ambar sollallohu o'zi bilardi qaysi kalimani ishlatishni. Yo payg'ambarimiz bu yerda o'zi aslida ilm nazar tushganda, yo bu yerda o'zi manaqa da'vat nazar tushganda, u emas. Payg'ambarimiz qitolda nazar tutgan. Bo'ldi, Alloh rasul biladi. O'rgatmay uni sani. Ba'zilar mana biz davrimizni ko'rasiz, Moturudiylarga ko'p tanla qilinadi ku masalan, Moturudiylarga haqiqatan masalan, Moturudiylarda asosiy adashgan yer nimada bo'lgan? Ashariy Moturudiylar masalan. Ko'pchi aytadi biz hozirgilar biz ahli sunnamiz, Moturudiylar nimamiz deb urad, ma'lumot qiladida, o'zlarida Moturudiylarga o'xshagan bir sifat borligini unutib qo'yishyapti. Ya'ni e, u sifat nima edi? Moturudiylarning asosiy katta xato ta'vil edi ularga. Ta'vilda adashgan, Alloh sifatlarini ta'vil qilib yuborishganda. Allohning qo'li bor desam, yo Allohning qo'lidan murod Allohning qo'li emasmi? qudrat qo'li. Yo Allohning yuzidan murod Allohning rizosi. Yo Alloh taoloning manaqa, unaqa, bunaqa hammasini falsafa vaqt tashlashganda, tavil tavil qilib tashlashgan. Moturiylar katta adashganlar mana shunda. Ashariylar ham. A sen Moturiyni anishingiz tavil qilsa, a sen ham Moturiyni nima farqi bor? Alloh taolaning qancha hukmlarini sen tavil qilib yuboryapsan? Sen bitta Moturiy kishiga o'xshagan bitta toifasan sen ham. Ularda ma'lumot qilyapsan, lekin o'zingda mana sifat bo'lyapti-da. Ya'ni mana shu kalimalarni o'zgartirayotganlar. Demak, shuncha o'zgartirish kerak emas. Sheyx Azam aytadi, Alloh taolo ishlatgan kalimalarni biz o'zgartirmaylik, Allohning nimasi bilan o'ynashmaylik dedi. Namoz haqida ishlatdimi? Namoz deb tushunamiz. Namoz fazilatimi? Namoz fazilati. Namozni o'qimaslik va aydin va aydi. Roza roza. Biriniki birigiga chalkashtirmaylik dedi. Har bir ibodatning o'zini fazilati bor, uni qilmaslik va aydlari bor. Va aydlari bor bo'lsa, shu kabi jihodniki ham bor. Endi jihodnikiga tavila qilib bosh boshqa burib yormaylik. o'zini asli holatda qolsin Ha, oyat ham, hadis ham. <clears throat> Ya'ni uchinchi mana bu hadisdan olinadigan nima? Demak, ularga qarshi bo'lganlar, ular yordam tashlab qo'yganlar ularga zarar yetkaza olmaydi. Ya'ni shu ularga yordam tashlab qo'yadiganlar <laughs> kim bo'ladi u qarshi bo'ladiganlar o'zi? Yordam tashlashdi, shu musulmonlar ichidan ham bo'ladi-da. Ular zarar bera olmaydi. Ya'ni jihod qilmasligi bilan yoki ularga ularni mujohidlarni yolg'iz tashlab qo'yishlik bilan ziyon bera olmas ekan. Qo'pol aytganda it xururat karvon o'taradi bu qoladi. Shuning uchun inson o'zi ham bir qarashli kerak. Ko'ryapsan, ko'ryapsan, mujohidlar har qancha kofirlar dunyoda bo'lsa ham, har qancha sen unga mujohidlar himmatdan emas, mujohidlar unaqa mujohidlar buni deb har qancha yomonlasang ham ketaveryapti karvon. Alhamdulillah, kun sayin jihod ham rivojlanyapti. Sen o'sha shu etgandaqa kuchukda qilib qolmagan oldi, degiz keladi jihod qarshi ketganlar. Bar davom etyapti jihod. Biz yurtlarda ham bo'ladi inshaalloh. Jihod payt emas, payt emas, unaqa emas deb deyilormasin. Mujohidlarga nima qilinavermasin, vovillanavermasin. Bu karvon ketaveradi. Shuning uchun inson o'ziga tashqaridan bir nazar solish kerak edi. Shuna bu qolmayapmi ekan deb. Mana murjiyalar bo'lsin, boshqalar qanchadan qanchasi bor. deb mushu mujohidga tashlanaveradi, dushman qurib ketgandaqa. u hozir shunaqa mujoyilat butun ayblarini shunaqa ochishlikka harakat qiladiganlar bo'ladi, lekin alhamdu bu karvon davom etaveryapti Bu karvon davom etaveradi. Chunki hadisda ochiq turibdi. Ularga demak qarshilik qilganlar ularga zarar bera olmaydi. Xo'p, darsimiz oxirida qadrli aka-ukalar, opa-singillar, ya'ni mana shu yerda shayx va ablakiyni o'zini gapi bilan tugatsak, u kishi shunday aytadiki: "Ey mening qadrli aka-ukalarim va opa-singillarim, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida zikr qilganlarimiz bugungi kunda bizning jihodga yordam berishimiz mumkin bo'lgan ishlar bo'yicha ba'zi taklif va fikrlarimiz edi xolos. Bu so'zlar hayotda qo'llanilmas ekan, hech qanday qiymatga ega emas. Shuning uchun bularning ichida qo'lingizdan keladiganlarga amal qiling va boshqalarga ham bu ishlarni qilishni maslahat bering. so'zimizning oxirida Allohdan bizni o'zining haqq yo'liga hidoyat qilishini, bizlarni so'zlarini eshituvchilardan va mana bu so'zlarni eshitgandan keyin go'zal amal qilguvchilardan qilishini so'rab qolamiz. Ey Allohim, sendan bizlarni mujohidlardan qilishingni va bizlarga dushmanlarning ustidan g'alaba berishingni so'raymiz. Amin deb bu kishi o'zini ma'ruzalarini tugatadi va bu kishidan ham Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsa, mana mana shu gaplarni gapirdi, yetkazdi bizlarga va o'zi ham Alloh yo'lida shahid bo'ldi bu kishi inshaalloh. Shu Yamanda bu kishi ham joz tayyora urgan mana shu kishini ham. Shayxani varavlaki. Hatto oxirgi mahallari shu Usoma bin darajasiga, hatto undan ham yuqori darajaga chiqilingan shu odamni. shu darajaga olib chiqishgan. Ya'ni mafkuraviy odam, mutafakkir olimlar, fikriy odamlar ummatga haqqat yetkazadigan shunchalik xatarli dushman uchun. Bu kishi o'zi aslan ota-onasi Yamanli bo'lgan, Yamandan Amerikaga borib qolgan bo'lgan, Amerikada o'sgan, mana ikkita universitetni bitirgan bu odam, shu yerda oliy ma'lumotli bo'lgan shu odam va keyinchalik mana u kishi keyin jihod maydonlariga Yamanga kelgan. jihodga da'vat qildilar. Jihodga kelishdan oldin ham bu kishi ancha mashhur inson bo'lgan, o'zining da'vatlari bilan, o'zini insonlar tushunadigan sodda tilli bilan gapirishligi bilan bu kishi sodda uslubda insonlarga yetkazgan. Ingliz tilidagi buni inglizdan bilgan birodarlar aytib berishi qaraganda, juda ko'p dunyodagi ingliz zabonlar juda ko'p eshitardi bu kishini dedi. U jihodga kelishdan oldin. E, mana shu kishidan qattiq qo'rqib ketdi dushman. Amerikani ham ko'p basharalarini ochib tashladi. va oxiri bu kishini shahid qilinishlikka ham ular nima bo'lishdi yetishdi hatto alloh subhanahu taolo bu kishini shahodatlarini qabul qilsin va ahli ilm insonlarga ham aytamizki tolib ilmlarga ham ya'ni shunday insonlardan ibrat olinglar mana shunday olimga o'xshashlikni xohlashlikni tolib ilmlarga ham aytib qolamiz o'zimizga nasihat qilib qolamiz va axir davana anil hamdulillahi robbil alamin www.sodiqlar.info